Esiet sveicināti, skan raidījums ielūdz Grigors skola pie mikrofona mācītājs Ārtas Druvietis. Mēs nu jau laba brīdi, kā atrodamies gavēņa laikā šajā 40 dienu ilgajā sagatavošanās laikā pirms lieldienām, un lai arī dažādās draudzēs un dažādās konfesijās esošajiem kristiešiem atšķirās viņu pieredzes, viņu viedokļi par to, kas ir gavēnis, kādā veidā to ir vislabāk izdzīvot, vai ir vajadzīgs kāds laiks, kurā to īpaši ievērot, vai Varbūt ir vajadzīgs gavēt tikai tad, kad tu jūti iekšēji nepieciešamības to. Nerunājot par šīm dažādajām pieredzēm, es domāju, ka iesākot šo te kluso nedēļu, nedēļu pirms lieldienu svinībām, mēs esam aicināti pievērst uzmanību tam, ko nozīmē sagatavoties uz lieldienu svinēšanu, un es domāju, ka šis ir īstais brīdis, lai runātu par gavēni vai gavēņa laiku tajās draudzēs, kur mēs to tā saucam, ko mēs no šī varam iegūt, ko mēs no šī varam mācīties. Kas ir tās lietas, kuras mēs varam piedzīvot savā ticības ceļā kopā ar Dievu, vai arī tieši otrādi palaist garām un tās nepamanīt. Par to visu šodien runāsim raidījumā, un kā parasti pirms tam sāksim ar aktualitātēm jaunumiem Gregor skolā. No 17. marta līdz 21. martam skolā brīvlaiks. Mācības skola atsāksies 24. martā ar vakara lūkšanu. Sīkāku informāciju par Gregora skolu un tās pasākumiem varat iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu www.gregors.lv vai zvanot pa tālruni 6 38 22 403, kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola at gregors.lv. Novēlam svētīgu kluso nedēļu! thank you mājām celšanās. Mans kungs, tavās asarās un Mateja evaņģēlīja 4. nodaļā mēs varam lasīt šādus vārdus. Tad gars Jēzu aizveda tuksnesī, ka tas taptu vēlna kārdināts. Un kad viņš 40 dienas un 40 naktis bija gavējis, tad tam gribējās ēst. Un šeit tālāk mēs varam lasīt vairākus kārdinājumus ar kādiem ļoti konkrēti un spēcīgi un uzbāzīgi un neatlaidīgi vēlns kārdina pašu Dieva dēlu. Mēs redzam, ka Jēzus Kristus noraida, atraida ar dievvvārdu atsit visus šos kārdinājumus un uzvērtējos, un pēc tam mēs varam lasīt 11. pantā, tad vēlns viņu atstāja, un redzi, eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja. Kaut kādā ziņā mēs varētu teikt, ka šis vārds attiecas tikai uz Jēzu Kristu, ka tā bija pieredze, unikāla pieredze Dieva dēla dzīvē, taču tomēr es domāju, ka tas ir rakstīts šeit, lai mēs katrs no tā kaut ko varētu paņemt sev, mācīties sev. Un es domāju, ka daudz no mums ir piedzīvojuši, ka tādā īpaša garīga sasprindzinājuma, kas parasti ir vairāk vai mazāk saistīts ar gavēnu, ar gavēšanu, tādā laikā mēs piedzīvojam īpašu garīgās pasaules lietu, notikumu, valstību sāsināšanos, ka vēlns ļoti konkrēti uzbrūk, kārdina, mēģina iedzīt zemē, un ka Dievs ļoti konkrēti, dziļi un pamatīgi atbild. Un, ja mums pietiek ticības, paļauties uz to, ka Dievs ir stiprāks, ticēt tam, ka Viņš ir tas, kurš ir mūsu kungs, mūsu īpašnieks, kurš tur mūsu savā rokā un neļaus nevienam vēlnam mūs no savas rokas izņemt ārā, atņemt, tad mēs piedzīvojam šo brīdi. Vēlns atstājas un dievieņģeļi piestājas, lai kalpotu. Pats Dievs nāk un ir ar mums Dieva klātbūtne, Dieva tuvums. Bieži vien mēs nepiedzīvojam lielākās dāvanas, lielāko dievu tuvību, tuvumu. Nepiedzīvojam lielākās izmaiņas, prieku, piepildījumu savā dzīvē, gluži vienkārši tā iemesla dēļ, ka mēs neesam ar mieru nolaisties dziļi ielējā. Mēs neesam ar mieru ieiet dziļi tuksnesī. Nesam ar mieru iziet cauri pēc būtības, atrisinot tās lietas, kas mūsu dzīvē nav pareizas. Es domāju, ka gavēņa laiks ir laiks, kurā mēs esam aicināti to darīt. Vai vismaz pamanīt, ka tāda lieta ir, un zināt, ka mums agrāk vai vēlāk nāksies ar to tikt galā. Lai runātu tālāk par to, ko mēs varam iegūt šajā gavēņa laikā, ko mēs varam darīt konkrēti šajā klusajā nedēļā pirms lieldienām. Ejot garīgi cauri tam ceļam, ko Jēzus gāja, izprotot, kādēļ viņš to darīja, un saņemot to žēlastību, ko viņš grib mums caur to dot. Mēs runāsim tālāk šajā raidījumā par šo gavēņa laika tematiku, un kā parasti vispirms vieta aptaujām. Kādā veidā tu ievēro gavēni? Tomēr tāds klusums sirdī, mieru, pārdomām, vairāk domāju par to, jo to gavēņu laiku jau tā var izjust. Problēmas sāsinās dažādas. Tad mēģina ar viņām tikt galā, lūdzoties, lasot vairāk bībeli. Es parasti gavēnīju, es centusies gavēt ar tām lietām, kuras man visvairāk apgrēcina. <laughs> Tad, kad nav gavēnis, jā, tie, piemēram, varētu būt saldumi, bet pēdējā laikā es esmu sapratusi, ka tomēr svarīgāk ir gavēt nevis ar pārtiku, bet ar to, kas no manis iziet. Tās ir manas domas, man, man, man izteiktie vārdi. Es esmu sapratusi, ka tas ir tas svarīgākais, kas jāievēro gavēņa laikā, ko arī cenšos darīt. Es ievēroju gavēju vakar klusumu, ievēroju, ka gavēju un nerunāju. Izdevās labi. Gribējās runāt, bet es centos nerunāt, un tā es arī nerunāju. Nu, es mēģinu mazāk kā, priekš sevīm darīt lietas, bet paskatīties vairāk uz citiem cilvēkiem šajā laikā, palīdzēt vairāk un tā iepriecināt viņus vairāk, mazāk tā kā sev veltīt to visu laiku. Es neievēroju gavēni, jo visu mūsu dzīvi ir konstanta atteikšanās no kaut kā, un Kristus ciešanas es izjūtu katrā dievkalpojumā pirms vakarēdienas. Gavēnes eh, katru gadu vispār mēģinu ievērot ar to, ka es aizliedzu sev tās lietas, kas man tik ļoti, ļoti kārojas. Es cenšos no tā visa atturēties, un es jūtos arī savādāk vispār. Un eh, gavējot, es esmu sapratusi to, ka es eh, dabūnu atbildes uz daudziem jautājumiem, ko es līdz tam nebiju dabūjusi. Svētais gars, kā saka, ienāk manī un dod atbildes uz to. Man šogad gavēnis sanāk tieši tādā veidā, kad ir no trakās skriešanas, no mūžīgā stresa. Nu, tas, kas cilvēku tā sasprindzina uz kaut ko, ka tik šausmīgi tam ir jādzenās pakaļ. Tad man pilnīgs miers, tagad pēdējie februāris, tagad mārts, viss arī es pilnīgā mierā, lēnā garā no tā visa nost. Ja? Tieši šie divi mēneši saskan ar gavēņu laiku tādā ziņā, ka pilnīgi nost no kaut kādas darbības, no kaut kādas druģainības, no, no tās skriešanas absolūtā mierā. Tādus viedokļus mēs dzirdējām, aptaujājot mums tūmā esošos cilvēkus, bet tagad uz sarunu aicinām Saldus Svētā Jāņa draudzes mācītāju Gunta Apriķi. Sakiet, ko jūsu izpratnē nozīmē šis ciešanu laiks pirms lieldienām? Ciešanu laiks pirms lieldienām ir laiks, kad mēs esam aicināti izvērtēt svarīgo un saprast, vai mēs savā dzīvē tiešām to piepildām un tam sekojam. Jo mūsu ikdiena ir nereti piepildīta ar daudzām svarīgām, labām lietām, bet mēs paskrienam garām pašam svarīgākajam. Tad nu, gaveņa laiks ir aicinājums domāt, vai es neesmu paskrējis garām, vai es neesmu palaidis garām pašu nozīmīgāko, lielāko, dārgāko savā dzīvē. Un, lai tas notiktu, ir ļoti svarīgi apstāties. Kas ir šis nozīmīgākais, svarīgākais mūsu dzīvēm? Šīs dienas pasaules piedāvājums vai domas par nozīmīgo ļoti atšķirās no tā, kas ir svarīgs un nozīmīgs Dieva priekšā. Gavēņa laika būtību vai saturu centrālo domē varētu izsacīt dažos vārdos, proti, Dievs ir svarīgs. Mūsu rūpes ir svarīgas, mūsu darbi un pienākumi ir nozīmīgi, un tādēļ mēs skrienam un steidzamies, bet gaveņa laiks baznīcā atgādina vienu lietu - Dievs ir svarīgs. Un tādēļ, lai to saprastu un atklātu savā dzīvē, nereti ir jāapstājas arī no sev ļoti svarīgām, mīļām un dārgām lietām. Kas ir tas, kas var palīdzēt apstāties? Jo it kā jau mūsu darbos, skolā, ģimenē, pienākumos nekas nemainās. Kas ir tās lietas, kas baznīcā var palīdzēt piedzīvot ciešanu laiku? Es domāju, lai cilvēks apstātos, viņam ir jābūt motivācijai to darīt, jāsaprot, kāpēc es gribu kaut ko darīt vai mainīt savā dzīvē. Tas lielākais iemesls, kādēļ mēs esam gabeņa laikā aicināti apstāties, un būt īpaši tuvās attiecībās ar Dievu, ir tas, ka Dievs ir nācis šajā pasaulē, ka Viņš Kristu ir nācis, lai upurētu sevi, lai mirtu pie krusta par mūsu grēkiem. Interesanti, ka viens no Dieva apzīmējumiem vai Dieva attribūtiem ir tas, ka Dievs ir mūžīgs. Bet Kristū mēs redzam to, ka Dievs kaut kādā ziņā ir ienācis mūsu laikā un telpā, sevi ierobežojot. Jeb citiem vārdiem mēs varētu sacīt, ka Dievs ir apstājies, lai būtu līdzās tev ļoti personīgi. Un tas lielais gabeņa laika jautājums ir, vai es esmu gatavs apstāties, lai būtu līdzās tam lielajam, es esmu tam varenajam un spēcīgajam, kurš sevi ir ierobežojis laikā un telpā, lai būtu līdzās man. Un man liekas, ka tas ir liels izaicinājums. Un tajā brīdī man šķiet, tur ir liela motivācija saprotot, ka gabeņa laiks ir nevis tāda mocīšanās vai sevis mēdēšana, bet tā ir tāda maza pateicība, ko mēs varam dot tam, kurš ir apstājies manas dzīves durvju priekšā. Tu jautāji par tiem veidiem un par to iespēju, ko baznīca piedāvā, kā mēs šīs attiecības ar Dievu varam piedzīvot, kā mēs varētu apstāties savas dzīves skrējienā. Tā pavisam īsi un vienkāršot sakot, gabeņa laiks nozīmē atrast daudz vairāk laiku mūsu personīgajām attiecībām ar Dievu, mūsu ikdienā. Tas ir gavēnis. Būt Dieva tūmā daudz biežāk nekā mēs to varam mūsu ikdienas dzīves skrejienā. Un tas ir katram kristietim zināmās lietas. Tās ir mūsu ikdienas lūkšanas, svēto rakstu lasījumi. Tas var būt vienkārši mīļš vārds, ko tu pasaki no rīta kādam cilvēkam, varbūt kur gribētos izlamāt par to, ka viņš nav bijis pieklājīgs pret mani šajā rītā. Tas var būt smaids kādam pilnīgi nepazīstamam cilvēkam, kas var būt laba liecība par to, ka tu patiešām staigā sadraudzībā ar Dievu. Tas ir bezgalīgi daudz, tūkstošiem daudz lietu, kuras ir redzams tavā dzīvē, ja tu esi apstājies Dieva priekšā. Citiem vārdiem, gavēņa laiks aicina mūs nest Dievu klātbūtni cilvēkiem, kur Dievu vēl nav sastapuši. Un man liekas, ka tas ir tāds īsts gavēnis, ja mēs šo Kristus pavēlu piepildām. Un tādā nozīmē gavēnis jau ir kaut kas tāds, kas notiek ne tikai pirms Ziemassvētkiem, četras nedēļas adventē, ne tikai 40 dienas pirms lieldienām, bet gavēnis tādā visplašākajā nozīmē ir mūsu dzīves ceļš visas dzīves garumā kad mēs esam aicināti nest Dieva klātbūtni cilvēkiem, kuri Kristu vēl nepazīst. Bet, eh, ja es apstāšos, ja es kaut ko izmainīšu savā ikdienas ritmā, apkārtēji arī to pamanīs. Un reizē mēs saskaramies ar tādu lietu kā nosodījumu no apkārtējo puses. Nu jau te pārāk svēts izliecies, vai kā šajās situācijās atbildēt? Tas vienmēr ir tāds aktuāls jautājums, ko tu jautāji. Proti, par to, vai pamanīs, vai sapratīs, un īstenībā, ko darīt tad, ja nesapratīs un pārmetīs. Pirmā lieta ir jāsaka, pilnīgi droši pamanīs. Tāpat kā Kristus piedzimšana nenotika kādā mazā, klusā vietā, tā bija neapstrīdama fakts, kuru nevar paslēpt. Bet tā otra monētas puse ir tā, ka mēs arī redzam šo patiesību Kristū, ka viņš netika pieņemts, bieži vien uzklausīts persona, kura bija nevēlama, no kuras gribēja atbrīvoties. Un savā ziņā Kristus saka, ka tā ir patiesība arī par viņu sekotājiem. Proti, sekošana Kristum vienmēr būs pamanīta, bet nevienmēr būs vēlama un atbalstīta. Un Jēzus saka, ja viņi mani ir vajājuši, ja no manis viņi ir vēlējušies atbrīvoties, tad līdzīgu pieredzi piedzīvosiet arī jūs. Šīs divas lietas kopā ja mēs nesam Kristus klātbūtni pasaulē, mūs vienmēr pamanīs. Protams, tam nevajadzētu būt pašmērķim, un tas noteikti nekad nav kristiešu, Kristus sekotāju pašmērķis. Bet tā otra lieta, kas bieži vien mūs bremzē patiesi nest Dieva klātbūtni pasaulē, piepildīt Kristus aicinājumu darīt par Dieva tautu visus ļaudis, ir tas, ka mēs piedzīvojam grūtības, ka mēs piedzīvojam nereti arī tādus liels izaicinājumus, konfrontācijas savā dzīvē, kas liek jautāt, vai tiešām es to gribu darīt. Un savā ziņā gavēnis mūs aicina doties uz tūkstnesi. Mēs zinām, ka evanģēlējā Kristus 40 dienas pavadīja tūkstnesī. Tas bija tāds nevis komforta laiks, bet tiešām tāds konfrontācijas laiks, kas savā dziļākajā būtībā nozīmē dziļu konfliktu. Gavēnis savā dziļākajā būtībā nozīmē iet cauri dziļam konfliktam sevī. Un tad, kad šis konflikts kopā ar Dievu un sadraudzībā ar viņu ir uzvarēts, pārvarēts, tad izrādās, ka īsti pat vairs nav būtiski. Tas ir kādu o, sadusmu o, vai neapmierina tas, ka es nesu Dievu klātbūtni pasaulē. Citiem vārdiem, gaveņa būtība ir tā, ka man vairāk nav bail. Ka, ja iepriekš es esmu cīnījies ar tādu ar šaubām vai neziņu sevī, nu, ko padomās, ko teiks vai ko sacīs, tad tagad vienkārši nav bail par to, ka liecība par Kristu manā dzīvē varētu nozīmēt arī kaut kādas represijas. Es esmu vienkārši priecīgs, pateicīgs un pazemīgs par to, ka es drīkstu nest Dieva klātbūtni, ka Dievs vienkārši man lieto. Un es domāju, tā ir, tā ir viena liela un svarīga pieredze, īpaši gāvēja laikā. Un, ja man ir kāds draugs, kurus arī varbūt gribētu mēģināt pamudināt un iedrošināt, ievērot gāvēju, varbūt atsacīties no kādām lietām, kaut ko neēst, mazāk skatīties televizoru, ar kādiem vārdiem lai es sāku, kā lai es viņu iedrošinu? Man liekas, ka viena no tām eh, gudrām lietām, ko nereti vajadzētu kristiešiem izmantot, ir tā, ka saprast, ka viss, kas ir baznīcā un visi Kristus atstātie norādījumi par kristīgu dzīvi un viss, ko kristieši ievēro, ka tas ir kaut kas labs. Bieži vien mēs sākam ar to, nu, piemēram, gavēnis. Tas nozīmē, ka tu nevarēsi to, tevis minētās lietas, televizors un, un, un, un ēdienu un, un, un viss kaut kas cits. Un tad bieži vien ir tā sajūta, ka tas ir kaut kas briesmīgs. Nu, kāpēc kristieši tā mocās nekristiešiem jautājums? Bet sāk teikt ar pretējo, kāpēc es to daru? Un tas mērķis ir, ka patiesībā šīs lietas manā dzīvē kuras iepriekš ir bijušas mīļas. Es nezinu, varbūt tas ir dators vai televizors vai, vai mūzika jebkas, kas ir bijis dārgs un īpašs, ka šīs lietas es esmu gatavs atstāt, viņām piešķirt ne tik lielu nozīmi savā dzīvē, varbūt kā tas ir bijis iepriekš, lai būtu tuvībā ar Dievu. Un tas gaveņa laika atklājums ir tas, ka tuvība ar Dievu nozīmē milzīgu piepildījumu. Tas ir nevis mokas, sevis mēdēšana, bet savā dziļākajā būtībā prieks. Patiesībā gavēnis aicina mūs uz prieku, lai cik tas dīvaini arī nebūtu, prieku Dieva klātbūtnē. Un tas jautājums ir, vai es esmu gatavs atstāt kādus savus mazos prieciņus, lai veltītu vairāk laika Dievam un piedzīvotu patiesu dziļu prieku sadraudzībā ar viņu. Un, ja ar to sāk, ka tā ir nevis sevis mocīšana, mēdēšana vai tam līdzīga, bet tas ir ceļš uz intīmu tuvību ar Dievu, ar prieku, kas nozīmē prieku, tad patiesībā pilnīgi loģiski atkrīt Jautājums par to, ka tā ir sevis mēdēšana. Protams, gavēnis, kā jau sacīju, pirmīt nozīmē iet caur konfliktu, caur dziļu konfliktu sevī. Bet kad tas ir pārvarēts, interesanti evaņģēlijas saka, ka tad, kad Kristus bija pārvarējis konfliktu, kad viņš tika kārdināts tuksnesī, tad eņģeļi viņam piestājās un viņam kalpoja. Dieva klātbūtne citiem vārdiem, un tāpēc es gribētu iedrošināt, ka pirms um, kāds kristietis grib uzrunāt kādu citu nekristieti par gavēšanu un par gavēni, tad vispirms būtu pateikt svarīgi mērķi, pretī kuram mēs virzāmies, un tad runāt par tām metodēm vai līdzekļiem, kā šo mērķi sasniegt. Jo nereti eh, cilvēki nobaidās, ka kas mums tagad atkal būs jādara, tāpēc ka mēs neredzam mērķi. Bet tas mērķis ir dziļa tuvība ar Dievu, kas nozīmē dziļu un patiesu piepildījumu Dievā, patiesu prieku. Lūksim Dievu! Visvarenais mūžīgais debes Tēvs, mēs Tev slavējam, mēs Tev pateicamies par visu to, ko Tu esi darījis mūsu katru dzīvē. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi nācis, lai taptu kā viens no mums, lai taptu pats pat vēlmu kārdināts, uzvarētu to, uzvarētu visu grēku un nāvi, nomirtu pie mums, pie krusta, izpērkot mūs no visa lāsta, grēka, soda un nestu mums pilnīgu brīvību un glābšanu. Mēs Tev pateicamies, Dievs, par to, un mēs Tev lūdzam, svētī šo laiku līdz lieldienām, svētī šo nedēļu. Dod piedzīvot, kungs, visu to bagātību, ko Tu gribi dot. Dod mums drosmi, kungs, ļaut Tev, vest mūs, tā kā Tu vēdi Jēzu, gavēnī, tuksnesī. Dod mums piedzīvot, ka caur to, kungs, Tu atrisini mūsu lietas – Tu atrisini to, kas mūsos nav pēc tavas gribas un pēc tava prāta un tādā veidā kungs atnes lielu un dziļu prieku, tavu klātbūtni un pilnīgu brīvību. To mēs tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen! sāpju un ciešanu naktī. Kristus krusta gaismā. Kristus krusta gaismā. 话筒